Ahmad yana ta tsokananta duk abin da sai sai ya tsokane ta ita kuma ta da rai rai da ido tamkar sace kuka tun daga nan wata irin rayuwa mai daɗi a bas da Maryam ke yi sun fahimci juna tamkar sai shekara goma wani abin da Maryam ta san a bas yana so to tana ƙoƙari ta ga tana yi duk abin da ta ga baya so to tana kokari ta ga ta kauce masa ita mace ce mai matukar biyayya da kuma sanin ya kamata sannan ga san mutane gidan mu jama'ar gidan nan kowa tana yi da shi tana ba kowa girman sa komai nata tana yin sa ne cikin tunani kuma tana baiwa kowa girman sa ra'ayinsa akan ya kamata a shi yasa ko da yaushe matsayinta da ƙaunarsa da soyayyarsa ƙaruwa yake a cikin a idan Abbas Maryam na ƙaunar Abbas ita bata ma sanya aka ta cikin kanta a cikin soyayyar shi ba ko da yake duk matar da ta sami miji kamar Abbas ba za ta san lokacin da za ta faɗa san shi ba saboda tsananin kirkinsa sai yanzu ne ta gane dalilin da yasa ɗan uwansa ke ƙaunarsa. shi mutum ne mai san jama'a kuma abin sa bai rufe masa ido ba kowa ya zo wajen sa, ko ma wane ne zai tsaya ya saurare sa domin ya san darajar jama'a ga kyauta da son taimakon mara shi. ta bangaren maryam kuwa bai hada ƙaunarsa da kowa ba komai nata mai muhimmanci ne a wajensa yana son ta yana kaunar ta, kuma bai taɓa tunanin zai so mata haka ba irin yadda yake son Maryam tana kula da shi da komai nasa kuma tana son shi tana son ƴan uwansa duk wanda ta ga ya daraja to kuwa ta kan daraja shi fiye da yadda ta ga shi ya ɗauki mutumin ba za ka taɓa ganin wani abu na a tare da ita ba da shi kansa ya san Maryam ta samu tarbiyya ga kuma addini ya ratsa ta shi yasa ko da yaushe kaunar gwaggwa ke karuwa a ransa dan ya san ba karamin kokari ta wajen tarbiyyatar da Maryam ba kafin a samu yarinya mai tarbiyya irin ta a gidan aure a wannan zamani sai an tona Hakiya babba kanta hankalinta ya kwanta sosai da Maryam da cikin sabakanta babu wacce ta kai Maryam a wajenta kowa ya san da wannan soyayyar da take yi wa Abbas ko ta shafi matarsa ko da yake da Halima duk wanda ya zauna da Maryam dole ya so ta ya kaunace ta saboda sanin ya kamata ta Maryam sun ci zangon karatunsu na farko har sun shiga na biyu suna zaune a falon su ita da mai gidanta a fasa akan doguwar kujera cikin da sanya yake da riga da wando na barci masu matukar laushi sai wani irin kamshi take yana shan fruit salat eh, idan ta sha cokali ɗaya shi sai ya sha uku ya harare ta yana faɗin a gaskiya na gaji da wayan duk shi shan yakin birni ta tunsure da dariya tana faɗin wai shan yanga yake ni yace to shi kenan tunda haka ne ke kin sha na kirfan dan haka ki bani nawa ita ma hararar shi sai tana faɗin ta ban yarda ba kafin ka ce me wannan har ya mata wayo ya kwace kofin ya ɗaga shi sama sannan ya rike ta da hannu daya hannu dayan kuma yana sa da shi sai da ya kusa shanyewa sannan ya bar mata dan kadan ta fara yi masa kukan shi gaba tana turjewa wai ita ba ta yarda ba ya rasa yadda zai yi da ita ganin yana tana nema ta gagare sa ne ya miƙe yace ya haɗo mata wani fursalat din bayan sun gama sha a cikin raha da wasa da dariya suna zaune sai ya ce mata a hankali Maryam za mu je North Korea wato kasar Korea ta Arewa wani satin ne da Atiku da Hafiz akwai kayan da za mu shigo da su ina ganin wannan karan ba za mu wuce sati ɗaya ba saboda mu uku ne abubuwan za su mana sauki bata ce komai ba ya dan dako yana fadin yaya dai 'yan mata na na cikin yi shiru tace ni duk lokacin da za ku tafiya gaba ɗaya sai in ce ni wani iri duk gidan nan sai na tafi baya mun daɗi sati ɗayan nan ko biyan nan su nake tamkar shekaru wani daɗi ya rufe shi ashe Maryam ta damu da shi haka ita jin kewar shi kamar yadda yake fama da kewarsa idan sun yi tafiya yace ki hakuri wallahi tafiyar ta zama dole ne kin san idan aka ce kai ne babba a waje kuma gashi ka san harkar sannan dole ne ma zuwan nawa tunda ni na san komai kuma komai a hannuna yake ta dan juyo tana fadin kai din ka girma ma ni ne ya dan zaro ido yana faɗin wa ya faɗa miki to na ji ka ce kai ne babba ta faɗa tana kallon sa ya dan murmushi yace ba haka nake nufi ba ina nufin in da ita duk sauran a ƙasa na suke har a ofis ma tace to ya hajis ma ya girme ka kenan eh dariya yace ce ki kalle ni tsofa tsofai da miki ce haji zage meni haji sa'an a tiku ne kin ga haji yara batu ko ta gida kai ta ce eh to ita ce ta. ita ma kuma na bata wata hudu Ɗan tai tana kallon shi cikin mamaki tana faɗin antin ce ka girme ta mama fa fadila yace ko ma maman waye ta fara kicce kanta tana mamaki yace ina ganin ke da kina tare da mu ne amma baki san tarihin mu sosai ba kuma baki tambaya ba saboda baki san ki sani ko ta girgiza kansa sannan ta ce a'a ba haka bane dalilai bai kamata in rinka irin waɗannan tambayoyin ba tunda Allah ya haɗa mu da ku na san wata rana ai zan sani ne yace haka ne to bari ki in ba ki labari ya kamata ki san labarin gidan nan ina fatan dai kina so ki ci ko tana murmushi sannan tace sosai ma yace Alhaji Hayati Muhammad asalinsa mutumin cikin garin Kano ne a unguwar Sallari su uku ne a wajen iyayensu kuma shi babba sai kanwarsa da ke bi masa baya Hajiya Barira sai karamin sa Alhaji Idris Hajiya Barira ta riga Alhaji Hayati rasuwa kuma ita ma ɗaya biyu kawai ta haifa duk mata mutum kafin ta rasu ma a hannun Alhaji Hayatu suke shi ya aurar da su babbar sa'ar ma misara ta ce wato Hajiya Rabi tare ma akai aurar su da su ma misaratu sai kanwarta anti binta ita kuma sa'ar su bas ɗin ce tare akai auren su da Hajiya Ramatu kuma babban wansa bas ɗin Alhaji Ahmad shi aka aura wa ita yanzu haka kowace ta tara zuriya Alhaji Idris shi kaɗai ya rage musu kuma shi ma yana nan a cikin Nasarawa GRA a Ahmad Bello duk harkokin yaran gidan nan tare suke yi da shi da komai shi ne a kan gaba kuma yana kula da al'amuransu sosai ya rike shi tamkar ƴaƴansa su Abdul Hakim Alhaji Hayati mutum ne mai arzikin gaske arziki irin na da wanda ya tara shi da kuminsa bai yi wani karatun boko na kirki ba to amma komai nasa da mu'amalarsa da komai da ƴan boko yake yi dan kwangila ne tun a da kuma yana da kamfanin